Su, pu hu pagais. Steno ikian speudo. Diati e pes de An soi hedu estin se meron pare moi aristeson chresimos. Oinoe caloe oiciacoe chroometza. Hutos genesto. En hoorae un el sepros hemas hote theleis pempson pros hemas. Steno neimi. nei mi. Huto genesto hemin.